Egun honen zure guzieri. Ea ono ostiraluntan frantziaren finanziario nota degradatuko dea. Gure iru euroko zogarekin eta eunta bost euroko defizita publikoarekin. Ze urrun ditugun eskolan ikasitako Europako itunak, nun argita garbi etzen defizita maila peiberen euneko irua depasatu behar eta euneko irurugeia zogaren aldetik. Oai azken horiek ekologia mailan bezala ditugu. helburu ederrak bai, egunero errepikatzen diren hitzak bai, baina aplikazioa. Ez du ne horre gehiok sinesten. Aldiz kasu, makronia planetan merkatuen konfiantza atxikitzeko bai, atera bidea badute. Beti anmemetan prinsipio faltsu horren gibelean gordetuz, beti populazioaren parte bat stigmatizatuz, zer dugu errezeta Wai, Iizia bai, la fraude sozialaren iizia, originala. Baina betiko fantasma horren gibelean zer dugu izendatzen. Musika usutan entzuna dugu, da biztan dena denek susmoa erreski botatzen dugula prestaso sozialetan alokazioak unkitzen dituztenen gainean. Ta aldiz enpresak ta la delakoak azpi deklaratzen diren kotizazio guziak azkenean ez direnak pagatzen. Ta aldiz lana beltzean edo disimulatzen dena, gaur egun denetan duguna. Ez, ez da sekulan olakorik aipatzen. Aldiz bai, lo erreza, lo la kaf, maladi, hori dena betiko obsesioa dugu. Lehenik, oio egin aintzin urbiletik bai segituak dira hiru hilabetero deklarazioak inpoxatuz. Bigarrenik oio egin aintzin, jende anitzek derretso dutela, baina eskatzen ez dutenek. Le to de non rekur deitua. Kasik euneko erena, urtero bai amar miliar euro laguntza sozial ez dira eskatzen. Ta asurantza maladiko froden mailan kasik euneko laro gehia bai, osasun profesionalen alek beraiek dituzte egiten, surfakturatuz edo sekulan egindako tratamenduak fakturatuz. Beaz ulertzen ditut bai, le merta atal ministro gaizuak. Dirua absolutuki bildu behar dela bai. Baina inflazio garai zeila horretan, gehiengo entzat, taliz bat oportunitate etekin animalekoa lehen dezanz, noren bizkarren gainean bilatu behar da. Betikoa kulpabilizatuz, auzoa salatuz, Ta anartean froda fiskala, eta beden bere larugei miliak euroak, ahun baztertuz. Milesker, arreta zentzunik, eta pasa egunon.